Werp je brood uit op die water, want verloop van baie dae zal je dit vinden. Gee deel aan sewe, ja, ook aan acht, want je weet niet wat er onheil daar op die aarde zal wees nie. As die wolke vol reen is, giet hulle dit uit op die aarde, en als een boom naar die zijde of naar die noorde val, op die plek waar die boom val, daar blij hy lee. Wie op die wind ach je, zal niet saai nie, en wie na die wolken kijkt, zal niet dus niet soos jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van een swanere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie. Saai jy saad in die morgen, en laat in die aand jou hand nie rus nie, want jy weet nooit wat er een sal geluk nie, hierdie of daardie, en of al twee saam goed sal wees nie. Verder, soet is die lucht, en goed is dit vir die oor om die zon te aanskou. Want as die mens baie jare lewe, moet hij om in die allemaal verreeg en denk aan die dag van duisternis, dat dit baie sal wees, alles wat kom, is nietigheid. Verblij jou, oor jongeling, in jou jeeg en laat jou hart jou vrolijk maak in die dag van jou jonkheid, en wandel in die weer van jou hart en in die aanskouwing van jou oe, maar weet dat God jou oor al hierdie dingen in die gerug zal brengen. En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou lichaam, want die jeeg en die jonkheid is nietigheid.